Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu u Sektor 3. Danas smo u gostima u Centru za mlade u Grabriku kod Aleksandre Podrebarac e, iz udruge Carpe Diem. Dobar večer. Dobro večer. Povod za današnju emisiju je gostovanje predstavnika belgijske organizacije Mladih Kilombu u Karlovcu, a najavit ćemo i ostale aktivnosti u Centru za mlade. Ovih nekoliko mjeseci se događalo svašta ovdje kod vas. Pa evo za početak, e, što se tiče samog e, gostovanja, kako ste se uopće povezali sa Belgijancima? Prošle godine e, sam bila na treningu za youth workere u Blackpoolu koji se održavao i tamo sam upoznala predstavnicu te organizacije. I kako smo eto radile dosta zajedno u paru i u grupi na tom treningu, uočili smo da u biti radimo slične stvari i da bi mogli biti partneri na nekim određenim projektima i nakon toga smo u stvari prijavili posjet izvedivosti preko programa Mladi na dijelu koji je prošao i evo oni su bili ovdje tri dana e, sad krajem veljače gdje smo u stvari dogovorili naš budući projekt. Rekla si da ste se upoznali u Blackpoolu na treningu čemu se to radi? On možda malo pojasniti. Pa ovako, to je, to je trening za, za youth workere kojeg organizira Salto Youth resursni centar i u stvari takvih treninga ima jako puno za mlade i oni koji se bave, koji rade sa mladima. I eto jedan takav je bio, u stvari baš je bio, tema je bila ciljeno znači razmjene mladih. Kako se uopće može saznati za sve treninge koje se odvijaju? Pretpostavljam da bi to bilo karlovačkim udrugama mladih za mlade i udrugama civilnog društva vrlo interesantno. Da, jer stvarno ima jako puno mogućnosti i stvarno svi koji se bave, dakle ne morate nužno biti mladi, ovaj, dakle svi koji u svom radu su sa mladima i bave se mladima, mogu se prijaviti. Postoji niz tema koje, koje obuhvaćaju ti treninzi, tako da stvarno svatko može naći nešto za sebe. A u biti najlakše je preko njih, njihovih web stranica. Dakle, registrira se tamo i onda se stvarno na dnevnoj bazi dobivaju informacije o svim raspisanim treninzima. Možda zviđa same organizacije Kilombo iz Belgije, o kako se uopće radi organizacija? To je organizacija koja je osnovana 2008. godine i koja su u stvari osnovala, organizaciju su osnovali troje volontera koji su već imali dugogodišnji rad e, uglavnom u kulturi i umjetnosti sa mladima i njihov rad se u stvari bazira sa e, migrantima, odnosno kako u Belgiji postoji veliki broj ljudi koji dolaze iz afričkih zemalja, e, oni su bazirani na, znači to su migranti koji su već druge generacije i više, dakle ne oni koji, koji sad dolaze i to su uglavnom dakle mladi u dobi, odnosno srednjoškolci, tako koliko sam ja ovaj, uspjela shvatiti. I baziraju se na kulturu i umjetnost mladih, budući da jedan od njihovih članova je e, poznati konceptualni umjetnik koji stvarno svašta radi, bavi se i glazbom i grafitima i ostalim vizualnim umjetnostima. Paul Kor koji je u stvari e, iz Njurka, rođen je u Bronxu i život ga je doveo u Brisel i sad živi tamo. Možda modati o kakvom mm. se projektu radi, na čemu ste ovi tijekom ta tri dana radili? Pa radi se o razmini mladih uh, koja će se dogoditi u 8. mjesecu, u drugoj polovici 8. mjeseca ovdje u Karlovcu. naravno projekt treba prijaviti <laughs> na, na natječaj kroz program Mladi na dijelu na podakciju 1.1 razmjena mladih. E, iskreno se nadam da će projekt proći ovaj, i da ćemo ga dakle uspjeti realizirati. Ono što je bila njihova želja, a i naša u stvari da radimo sa mladima iz e, Doma za djecu Vladimir Nazor i tijekom ovog boravka smo i posjetili, e, posjetili smo ih u domu Vladimir Nazor i u stvari dogovorena je suradnja jedini problem koji bi tu mogao nastati što su djeca preko ljeta obično sa roditeljima ili skrbnicima i tako, ali nadam se da će ipak dio njih biti jer je to već kraj 8. mjeseca pa polako se bliži škola u tom periodu tako da, da se nadamo da ćemo ih uspjeti skupiti. Projekt se zove Street Generation, deset dana će trajati i bazira se na radionicama izradi grafita, znači cijeli taj proces koji će voditi umjetnik koji sam već spomenula, uh, Cole Core, i on će se mladima dakle prvo proći taj jedan rad znači baš kroz radionicu, a onda će se oslikavati uh, tri javne površine u gradu karicu. Mogli su uključiti i druge organizacije u projekt ili pojedinci koji nisu iz ovoga doma Vladimir Nazor? No, razmjena mladih e, obuhvaća e, osam njihovih sudionika i osam naših, dakle mladih sudionika od 18 do 25 godina i to je ono što je recimo oficijalno, znači e, oficijalni projekt. Međutim, naravno uvijek se uključuju sve ostale projekti se uvijek uključuju i dodatno ljudi, odnosno mladi ljudi koji, kojima se to svidi ili ih zainteresira, tako da neće biti problema uopće da se i ovoga puta e, uključe. Zato i jesmo, u stvari kad smo dogovarali, zato i jesmo odabrali tri lokacije. E, upravo jer smo smatrali da će se pobuditi interes kod, mladih ljudi i da će htjeti ovaj, zajedno sa nama raditi. vratim na samo ovu belgijsku udrugu, odnosno udruge iz Europske eh, unije, dosta projekata zahtijeva već u svojim kriterijima da se ima eh, bar jedan partner iz Europske unije. Koliko je vama uopće bilo do sada problem pronaći nekog partnera iz Europske unije za vaše zajedničke projekte? Pa moram priznati da smo mi u stvari eh, prvo bi se upoznali s nekim pa onda išli u nekakav projekt dakle, mi smo tek prošle godine u stvari krenuli u jedan takav proces, da tako kažem. Jer čula sam po pričama drugih da je u stvari to dosta ovako problematično područje. Mislim, naravno, postoje razne baze e, udruga koje su ciljano napravljene da bi se mogli naći partneri. međutim, uvijek je onaj problem da li je organizacija dovoljno korektna, da li je dovoljno odgovorna i da li stvarno želi to raditi, ali puno puta, ja znam isto na dnevnoj bazi dobivam od koje kakvih <clears throat> ponude za partnerstvo, masu puta se jednostavno ne usudim reći da, ćemo to nešto, odnosno potpisati izjavu o partnerstvu, jer za godinu dana ja ne znam da li to mi možemo stvarno ili ne možemo izvesti međutim, kada, kada ste s ljudima koje upoznate i kad vidite njihov način razmišljanja, njihov stil rada, kad upoznate ih, onda već možete znati da li, da li možete računati na njih ili ne, naravno. Ništa nije sigurno i uvijek je to ono problem, da li će se e, izvući do kraja ili neće, ali ono, idete sa najboljom namjerom i vjerujete da, da hoće. Tako da u biti moj savjet je ono da, da ljude treba prvo upoznati, odnosno samu organizaciju pa krenuti u neku priču. Taj trening u Blackpoolu je vama pomogao dosta od toga? je i to je u stvari jako dobar način da se, da se nađu potencijalni partneri jer u biti vi provedete 4-5 dana sa ljudima oko neke teme, tu onda već možete jasnije vidjeti da li vam netko odgovara ili ne. uvijek na takvim trenizima ima ljudi koje, koje vam, mislim ljudi, organizacija koje vam odgovaraju po njihovim djelatnostima, radu, njihovoj kulturi, da tako kažem. E, i onda možete vidjeti da li, s nekim ući u nekakav dublji kontakt ili jednostavno ostati na onom površnom. Želim vam puno uspjeha s ovim projektom i da se odazove što više mladih, ne samo iz mladih. E, hvala, hvala. Ok, evo sad mi napraviti jednu malu pauzu, pa ćemo onda nastaviti sa aktivnostima u Centru za dalje smo sa današnjom gošćom u emisiji Aleksandrom Podrebarac iz udruge Carpe Diem. Predstavljamo projekte u Centru za mlade. Nekako su sada najnajavljivanije radionice u okviru programa Klub mladih nezaposlenih, upravljanje karijerom i komunikacijske vještine. Pa evo za početak možemo ovo upravljanje karijerom predstaviti. Što opće to znači upravljanje karijerom za one koji ne znaju. Upravljanje karijerom je jedna jako važna vještina koju svaki mlad, mislim svi u biti bi trebali a, naučiti znat, posebno mladi ljudi kad izađu iz škole. Dakle, obično je, dosta, dosta su inertni, u biti misle da će neko, netko drugi naći posao umjesto njih. tu je strašno važno aktivno sudjelovati u traženju posla, a to ne znači samo ići na burzu i čitati oglase, nego raditi na sebi. Tako da je ta radionica u stvari osmišljena Uglavnom su mlade, nezaposlene osobe, međutim e, polaznici te radionice su i e, studenti zadnje završne godine fakulteta koji se naravno spremaju izaći na tržište rada vrlo skoro i na toj radionici se u stvari uči kako isplanirati karijeru. Znači koji su zahtjevi tržišta rada, što je to što poslodavci traže, kako u stvari prepoznat koji je posao za koga, dakle kako znate koji meni posao odgovara, dosta, dosta puta mladi ljudi uopće nisu svjesni kad se raspiše nekakav natječaj za posao da to u stvari je posao kojeg oni traže, samo je možda drugačiji naziv ili, ili nekako stručno napisano tako da ne razumiju. Zatim treba, treba u stvari um, što se i kroz ovaj naš job club koji se vodio, što se dosta iskristaliziralo, šta e, mladi ljudi u biti, e, pogotovo ako su duže bez posla, e, pada im samopouzdanje i jednostavno više povlači se u sebe i jednostavno misle da nisu dovoljno dobri za, za neki posao ili otići na razgovor i tako dalje. Tako da je tu dosta bitno ovaj, znači raditi na motivaciji, na podizanju samopouzdanja i u stvari na tim prezentacijskim vještinama. A kada se održavaju ove radionice? Radionice se održavaju, dakle upravljanje karijerom se održava četvrtkom od 16 do 18.30 i može se još uvijek uključiti budući da je, da je tek počela prošli četvrtak, dakle samo je jedna uvodno odrađena. Ovo je druga radionica komunikacijskih vještina, može malo sad predstaviti čemu se to radi, tko vodi? Komunikacijske vještine započinju uh, sutra, Ove, trebalo je prošli tjedan, ali voditeljica bila bolesna. Dakle, cilj ove radionice je u stvari naučiti mlade ljude komunicirati. To je jedna od vještina koja je isto dosta <laughs> zapostavljena, odnosno svi mi mislimo da znamo komunicirati. Recimo, jedna od vrlo važnih komponenti komunikacija je u stvari aktivno slušanje, što često mi e, ne radimo. Dakle, kako slušati aktivno, kako pravilno komunicirati, kako, znači tu ulazimo, od, tu ide od verbalne do neverbalne komunikacije, IT i poruka, Dakle, samo prezentacije i prezentacije što mnogi, mnogi mladi ljudi ne znaju jer jednostavno mislim niko ih nije ni učio i tako. danas je to jako važno, naravno kad dođete i dobijete svojih, ne znam, 15-20 minuta na razgovoru s poslodavcem, jako je bitno naglasiti svoje svoje vrline i prednosti, a nekako izbjeći <laughs> da se vide mani i nedostaci koje imamo. Treća radionica je takozvani PCM ili Project Cycle Management? Pa to je, rekla bih, jedno novo zanimanje. E, naime, e, od kad je Hrvatska naravno dobila priliku e, sudjelovati u predpristupnim fondovima Europske unije, tada se pojavila velika potreba za nekim ko, ko zna dakle, upravljati projektnim ciklusom. Što to znači? Dakle, projekt je e, jedna, jedna cjelina koja ima svoj početak i svoj kraj. To je niz aktivnosti koji dakle, vode ostvarenju nekog određenog cilja i u stvari je jako važno znati prvo, znači procijeniti potrebe u lokalnoj zajednici, dakle onda na osnovu toga postaviti ciljeve, izraditi aktivnosti, planirati rezultate i sve ono dalje što, što treba da bi projekt bio uspješan. Danas je to vrlo, vrlo traženo. Zanimanje bit će vjerovatno još više traženo kako Hrvatska bude ušla u Europsku uniju. Otvara se onda još puno veće mogućnosti za povlačenje novaca iz europskih fondova. Tako da, evo, to smo isto potrudili se, dakle, mladim nezaposlenim osobama znači još jednu vještinu Rome, Germany, London, England, America, Jamaica, Africa, anywhere you all. predznanje potrebno za, evo, konkretno za opravljanje projektnim ciklusom? To je sad ono kad smo mi išli, kad smo postavljali taj projekt i tako, uh, u razgovoru sa voditeljem smo pitali da li treba neko određeno predznanje, onda smo u stvari zaključili da nećemo raditi nikakvu predselekciju, nego stvarno svi koji su zainteresirani ovaj, da se jave i da mogu sudjelovati. Međutim, javili su se uglavnom mladi ljudi koji znaju što je to ili su po struci, dakle ekonomisti ili tako nešto, pa im je ta tema bliska. Tako da su se svi ovaj, dobro uklopili, sudjelovali su, završili su taj ciklus, sad još imaju jedan još jedan susret kada će su dobili kompletnu zadaću i tako dalje, sve zadatke što treba napraviti. Dakle, ostaje samo jedan susret kad trebaju predstaviti svoje projekte, odnosno prijemni obrazac i tada će u stvari dobiti e, potvrde o sudjelovanju. Kakav bi bio odaziv <clears throat> karlovačkih udruga na trening e, Project Cycle Managementa za udruge? E, pa dobro, moram reći da to organizira Centar za civilne inicijative preko svog programa emisija, Interes je jako velik. Mi smo u stvari mislili da, da se ni neće toliko, odnosno bilo ih je prijavljeno 35, ono kako obično ljudi se prijave pa ne dođu, međutim svih 35 polazi radionicu i vidim da, je, da su vrlo zainteresirani. Ja znam da kad god smo mi recimo i za mlade nezaposlene, dosta mi ih se poslije javljalo jer su kasno vidjeli informaciju, tako da je interes za takve stvari jako veliki i nadamo se da ćemo uh, u drugoj polovici godine ponoviti. Nadamo se da će biti i karlovačkih uh, projekata, nekih uspješnih. Pa ja se nadam i mislim da je, ovaj, da, je stvarno potrebno educirati, pogotovo udruge, da znaju jer svi čekaju znam, da novac padne s neba, a u biti to više nema i svi se moramo jako truditi da dođemo do, do donatora i, i da, da, na taj način znači, dobijemo novce za svoje projekte. Ili među sudionicima članova e, recimo gradskog vijeća ili nekih gradskih službi, gradskih tvrtki, bez obzira bavili se oni mladima, civilnim društvom, e, kulturom? Ne, nema, ovdje su sad isključivo ove, baš udruge civilnog društva. Opet ponavljam, nismo mi organizatori, pa tako nema da, e, mislim da je bilo baš namijenjeno udrugama, ali, mislim da su se mogli prijaviti recimo iz gradskog poglavarstva, iz gradske uprave ili županije, međutim mislim da nije niko se javio. Ok, to pretpostavljamo da, da, sve, da svi sve znaju. Da, mislim, to je u stvari jako teško ih je pokrenut, bar koliko ja vidim. Ja se pričam o odjelu gdje mi ovaj, spadamo, a ne znam kako je za druga, ali činjenica je da u principu jako malo projekata imamo i da se jako malo novaca izvlači, šteta na koji način bi se moglo više osim ovoga? Uopće li, gdje vidiš najveći problem zbog čega se ne povlači više novaca iz europskih fondova? Karlovcu i Karlovačkoj županiji? Pa ne, neznanje i neinformiranost, definitivno. Dakle, još ima ljudi koji nisu informirani, koliko god to zvučalo čudno. A druga stvar je neznanje. Dakle, e, treba uložiti truda vremena i rada na tome i nakon ovakve jedne edukacije treba dalje raditi. Ona sama po sebi ne nosi puno ako čovjek se dalje neće baviti, vrlo brzo se to zaboravi. Dakle, to je jedan ozbiljan proces i to neko onda treba stvarno raditi na tome. Evo, ja vjerujem da će na sljedeće edukacije se vam prijaviti opet ovakav respektabilan broj i mladih i ovih ne tako mladih, a aktivnih udruga. Pa i ja se nadam i radimo na tome, mislim da je, da je to ono dobro ulaganje u tako nešto. Imaš još šta za dodati vezano za centar mlade u Grabriku? Pa evo možda da bi se tijekom trećeg mjeseca i službeno trebali postati e, županijski infocentar za mlade, proširiti svoje, svoje djelovanje informiranja e, na Karlovačku županiju i to je to u četvrtom mjesecu krećemo sa edukacijama mladih, sa, mladih nezaposlenih sa, e, koji nisu završili srednju školu i edukacije će se vršiti u gradu Slunju i u Vojniću e, i to je edukacije za osnove rada na računalu. Dakle, to je sad nešto što imamo do, do kraja šestog mjeseca. E, krajem četvrtog mjeseca e, je u planu e, promocija volonterskog dnevnika. To je jedna inicijativa mladih koja je još započela prošle godine. Evo sad se privodi kraju, a tema je u stvari volonterizam mladih i kroz, tu, taj volonterski dnevnik i grupa od 20 ljudi dakle grupa kreatori su pisali, bilježili su sve što su radili gdje su volontirali i tako dalje u taj dnevnik i to će se predstaviti javnosti krajem četvrtog mjeseca. Ovdje to ćemo i najaviti u, u jednoj od idućih emisija, evo s, nekog, s naglaskom na ovaj županijski infocentar. No, puno ti hvala. Hvala tebi. se njeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras iz Centra za mlade u Grabriku. Evo slušajte nas i dalje sa novim informacijama vezanih za civilno društvo u gradu Karlovcu i šire. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili na internetskom radiju stanica mir.org, planetmagazin.net ili domaći.hr. Želimo ugodan ostatak večeri do slušanja.